suggestion box si Orbit U. Napakabaliwi ko express sa eh, isarap pag nakahaing pagtula. Ito ang wow 551 tulad bigla at ba? Lamang ang manaman